¿qué? Ah, Ella quiere que después del boliche la chiche. Si te portas bien, su tu capiche. Que andamos con puras fichas, tu amiga ya la fiche. Mejor que ni corra que después que las piche. Llegando los palos todos los flashes. Nosotros somos cortes, así que mejor ni flashe. Aquí puro callejero fino y no soy ni el caché Tú quieres conmigo, ya te caché. Le gusta la marca CH y yo le di mi PH. Ahora no voy a tener a con el Spirit. Andamos siempre y así que feo no me miri. El guardia no deja quemar los filis. Pura puta cara como una prenda miri. Ahora no voy a tener con el Spirit. Andamos reenchufados, así que feo no la pili Esta noche mucha botella cara, con bengala estamos sin escala, fue manchando chala, si tu amiga quiere algo no sumala yo estoy ready para azotarla. Se hizo la uña y la usa el No la tengo al trote y que el baile toque, ella quiere que la choque, me endemoñe y me que en su culo me enfoque, la más perra es lo que me pide que la sofoque mientras se lo coloque. Caigo la besa y mientras retumba la bocina, visto el acote como si me patrocina, tengo pa' tu novia, pa' tu hermana y pa' tu prima, la tarima. Ah, tengo un polvito pa' tu ñata. Hoy me llevo a la gorda, también a la flaca Bailando tú te destaca, a si me la saca. No le compramos año, ni hijo la maraca. Tengo un polvito pa' tu gata. Hoy me llevo a la gorda, también a la flaca. El la intimidad la loca se me sacata Nos fuimos pastelo para ponerla en cuatro patas. Ahora no, antes era Shandon con el Spirit. Andamos sin Así que feo no me miri. El guardia no deja Pura por puta cara como una prenda de Ahora no, antes era charandón con espiri. Andamos reenchufados, así que feo no me miri. El no me deja prender los fili. Nosotros puta cara, me ah. llevo la mili pili. Mayané, ¿qué? Ey, el RJ pa. Que jaen, de corte, nosotros somos cortes. Y son azura todo el ritmo, eh. Oh, que te quede claro. Locura mix. Locura mix.